da spomenemo jednu obavezu vjernika sprem Resula alaihi salatu wasalam kad god čujemo riječ Muhammed ili Resul ili poslanik na našem jeziku donesimo na njega salavat pa kažemo alaihi salatu wasalam ili sallallahu alaihi wasalam ko na poslanika alaihi salatu wasalam donese salavat jedan Allah će na njega donijeti zbog njega deset salavata i Darfel Fekh mi iz akide učimo da robimo samo Allahu tabaraka wa ta'ala po tevhidu, da mu ne činimo širk, da dušu znači poislamimo, a u fikhu učimo način tog ibadeta. Kakav je taj ibadet? Jer vidimo da smo robovi Allahu, a robovanje Allahu je ibadet. E sad, kako ćemo robovati? Kako svak od nas skuje sebi isplanira? Ne, nego kako je Allah Želešanu naredio. Nauka koja nam objašnjava način robovanja Allahu Želešanu, odnosno načine provođenja ibadeta, je fik. U njemu učimo abdest, namaz, hađ, džihad, zekat, sve što je ibadet, sve što je obred, približavanje Allahu tabaraka wa ta'ala, fik ga je regulisao ljude nije uzalud stvorio. On to negira, nego ih je stvorio sa ciljem. Cilj je robovanje. Robovanje nije propustio njima, nego je spustio im u knjizi od njega do tančina objašnjen način robovanja njemu. Tako kaže uzvišeni u Kur'anu i mi u knjizi nismo izostavili ništa. Što znači da u objavi koja nam je došla je uputstvo za čovjeka u čitavom njegovom životu, a prije svega u ibadetu. U čitavom životu, a najprije u ibadetu. Mi smo u Akridi spominjali da ima ljudi koji kažu da robuju Allahu tabaraka wa ta'ala. Međutim, djela im nisu ono što Allah Želešanu od robova hoće. Isto tako, u vezi sa fikhom možemo spomenuti jednu sličnost. Kad ljudi kažu da robuju Allahu Đalešanuhu, oni misle da je tako. I on sve da kaže da ne robuje, da nije rob, on jest rob. Ne može nikad izaći iz okrilja roba, on jest rob. Ali ovdje pitanje da li je rob kako je Allah zadovoljan ili ne. On je rob, ne znači da je on postao neuzbiljatela Bog ili da je postao neovisan o Allahu. On rob ostaje. Nego mi smo rekli poslušni rob Allahu, ispravni rob, rob s kojim je Allah zadovoljan. Pa smo rekli da tvrde, ali djela kažu da ne, da nije tako. Zašto? Zato što pokorni rob, rob je samo Allahu Đelešanu. I u fiku je isto. I u fiku je isto. Poslušni rob jeste rob. Ali kad je poslušan? Tek kad bude slijedio šta? Što mu kaže gospoda? Pa kaže mu gospodar donesi vode. A on kaže ne, od mene kaže gospodar sjedi. Jel poslušan rob? Nije. A je li rob? Jeste. I mi znači Allahu tabaraka wa ta'ala odbijali zapovijesti ili ne, mi smo robovi. Stvoreni smo kao robovi, ćemo kao robovi, bez daljnjeg. Međutim, ovdje je pitanje poslušni ili neposlušni. Što se tiče fikha i što se tiče načina obožavanja Allaha tabaraka wa ta'ala, onaj ko sluša propisanu u Kur'anu i u sunnetu, ono što je naredio Allah i ostavlja zabranjeno, to je pokorni rob. A onaj ko to sve izbjegne i uzme što hoće, ostavi što hoće, sluša koga hoće, sluša sebe, radi po svojoj strasti, po, onom što mu se svidi, taj sigurno je rob, međutim nije pokoran. Zato ćemo u fikhu da naučimo ako Bog da kako je Allah Želešanu propisao određene ibadete. Ovdje navesti jedan primjer. A Allahu Želešanu pripada najuzvišeniji primjer. Ništa mu nije slično. Čovjek koji je vlasnik nekog posla, neke firme i zaposli ljude, svakako postavi im pravilnik po kom će raditi. Pa tamo piše u osam, na primjer, počinje posao. Radit će na kapiji. Ako taj čovjek je, ne, ne, doću ja u četiri, pa ću završiti u dvanaest na večer. Ili u dogovoru stoji, u naredbi poslodavca, šta? Da će biti na kapiji čuvar a on ode u kancelariju i privrće listove. A? Šta će, hoće li ovaj, i dogovore se na kraju mjeseca za svoj posao će dobiti, jel? Naknadu. Međutim, ovdje se nikakvog načela ne drži. Šta će uraditi poslodavac sa ovim čovjekom? Istjerat će jel tako? I neće mu platiti. Tako je Allah tabaraka wa ta'ala. A njemu pripada uzvišeniji uzor. Ništa mu nije slično. Stvorio nas samo radi ibadeta i zbog toga nas hrani. Rizkan ili ibad, kaže uzvišeni u suri Kaf. Kao rizk robovima, neka je kao rizk gospodi, kao rizk rivalima. Rizkan ili ibad. Znači dolazi nam rizk od Allaha, za koga? Za robove da robuju. Pa što ti Allah spušta kišu, što ti Allah daje djecu, što ti Allah daje zdravlje, što ti je stvorio te u liku, dao ti oči, dao ti tijelo, da osjećaš tako dalje, Misliš za uzalud? Ne, ne, ne. Dao ti eđel i u tom eđelu će stisati ina faka i bit će i dobra i zla u njoj. To je sve učinio i on na sebe preuzeo da ti daje rizik, da te obezbjeđuje, da bi ti uzvratio čime? Robovanjem. Robovanjem. E onaj ko ne uradi tako, liči na onoga koji se pogodi sa, sa, sa, sa poslodavcem, da radi tako i tako, međutim onda ništa ne udovolji, radi po svom. Svakako ovaj će ga izbaciti s posla i Allah te baraka wa ta'ala će ovoga odbaciti od svoje milosti. Šta su džahennemlje nego matrudin? Odbijeni od Allahove milosti. A drugi su, drugi su žuri nagrađeni zbog svoga posla, što su poslušali svoga gospodara. To vezano i bliže je akidi, spominjemo ga stalno, pogotovo na početcima, dok čovjek dobro odredi svoju tačku na kojoj je. To jeste dok dobro e, izvaga svoj odnos prema Allahu tabaraka ono Što trebamo da naučimo u fikhu jeste šerijat. To jeste Allahov zakon. Šta je to šerijat? Mi ćemo ako Bog da govoriti, a vi pišite. Ovo pišete, jel u svesti od fikha. Pišite. Šerijat je zakon zarez sistem i program koji nam je naređeno slijediti. Sad znamo šta je šerijat. Šerijat je zakon, put, program Koga nam je naređeno slijediti? Kome je to naredba? Kome? Robovima. Od koga? Od gospodara. Sa slijeđenjem tog programa zaslužuju kod Allaha tabaraka wa ta'ala počasti nagradu, milost. Položili su, odrobovali su. A sa izigravanjem tog zakona između njih i Allaha žalašanuhu, nema ono zbog čeg su stvoreni. Fali im. Kako će ga nadoknaditi? Wallahi, nikako drugčije nego biti kažnjen. Nikako drugčije nego biti kažnjen. Znači, sad se uklopio ovdje jedan mali mozaik, kad, zna, znamo da je šerijat, šta? Spona između nas i Allaha tabaraka. Mi sa Allahom ne nemamo srodstva, niti poznanstva, nego ili ćemo biti robovi ili, ili mu ne robovat. Kako se možemo, znači, Allahu približiti i kakva veza između nas sprega može i njega biti? Samo i badet. Ne može biti poznanstvo, niti prijateljstvo, niti rodbinstvo, samo može biti ibadet ili ga nema. Pa znači ili imamo vezu koja može biti između nas i našeg gospodara ili smo pokidali te veze. Znači šta je šerijat, znamo njegovo mjesto i njegovu sreću za nas, šansu putem njega za nas, dolazi drugo pitanje, izvori šerijata. Tamam. Da vidim odakle mi dolazi taj šerijat. Je li mi ga izmislio taj čovjek ili skupina ljudi, ili je naslijeđeno od djedova, ili je, ili. Vjernik, subhanallah, koliko vjernika živi u nekakvom islamu, a ne zna ove temelje svoje vjere. Kada bi znao, ne bi nikada, što mi kažemo, polupo lončiće. Nikada. Nikada. Ja hoću Allaha. Put do njega je ibadet. Je li tako? Ibadet na propisan način. Odakle ti propisi? E odavde. Nema više čekati s lijeva ili s desna. Nego iz izvora. Pa učimo izvore šerijata. Pod jedan, Allahova knjiga, Kitabullah, Kur'an. Kur'an. Kur'an je dvije tačke, samo Kur'an pa dvije tačke. Kur'an je Allahov govor zarez nije stvoren počinje sa surom Alhamdulillah a završava sa surom An-Nas Kul nas Spušten je objavom ili dostavljen je objavom Resulu sallallahu alaihi ve sellem posredstvom Džibrila, Meleka Džibrila alaihi salam. A šta je Kur'an? Rekli smo od sure Al-Fatiha do sure koje? An-Nas. Sve što je između njih je Kur'an. A sve što nije u tome nije Kur'an. Pa će se pojaviti neki ljudi koji vam dolaze s novim Kur'anom. Koji tvrde da još ovaj Kur'an što ga mi imamo samo je trećina Kur'ana. Kažu. E mi znamo da je Kur'an samo ono od Fatihe do Kulozobin To je Kur'an. Drugi izvor je sunnet. Sunnet. dvije tačke da definišemo i sunnet. Sunnet je svaka riječ, znači govor, zarez dijelo, i odobrenje u zagradi potvrda ili potvrđivanje odobrenje poslanikova, sallallahu alaihi wasallam. Znači, svaka riječ poslanikova, svako djelo poslanikova i sve ono što je poslanik alaihi salatu wasallam u praksi potvrdio, dozvolio, uradilo se pred njima, on odobrio je sunnet. Napišite napomena nešto od sunneta može biti vađib, a mi ćemo naučiti kasnije šta je vađib, može nešto, nešto od sunneta može biti vađib ili mendub ili mustahab نذكر هنا نفيه بعد ذلك الإجماع Treći, treće, iđma' iđma' iđma' iđma' dvije tačke iđma je saglasnost učenjaka u zagradi muđtehida jednoga vremena oko shvatanja ili mišljenja oko shvatanja ili mišljenja nekog od fikskih pitanja. To ćemo ako Bog da kroz našu medresu vidjeti na primjerima. Kakav je za nešto vađib, nije vađib, zabranjeno, nije zabranjeno, dokaz tražiš. Pa ima li u Kur'anu? Ima. Halas. Znamo da što god Kur'an naloži, za nas je obaveza. Ili zabrani, obaveza ostaviti. Sunnet isto tako. Iđma, naći ćemo recimo da svi učinjaci se slažu da je nešto zabranjeno. Ne ima nam odstupiti od toga. Zašto? Zato što se ovaj umet neće nikada sam složiti na zabludi, ili tako? E, budući da se složio, na nama je da ga slijedimo. Či znači, to je? To je treći iđma, braćo. Primjeri su, maša Allah, ima i, ako Bog kad vi u vašem vjerskom znanju porastete, razvijete se, moći čitati knjige u kojima su učenjaci objedinili iđma. Naveli knjigu i iđma, potom, potom, potom, potom. Recimo, ženjenje pete žene. Šta je to po islamu? iđma učenjaka je da je to zabranjeno. Iđma. E dođe sad jedan od učenjaka i svati kad Allah šanu kaže e, ženite po dvije, po tri, po četiri. I saberi. Kaže ovdje se hoće ne ženite dvije, ili tri ili četiri, nego ženite dvi, tri, četiri, to jeste napravi se od ovoga zbir. Dvi, tri, pet i četiri, devet. Ili što idu neki pa sa puta pomnoži Nalazeći potvrdu Kur'an, evo Kur'an kaže, ali njegovo je shvatanje ovako. Njegovo svatanje je neispravno. Zbog čega? Zbog toga što ga je pretekao iđma. Iđma. Da, da, da taj ajet znači ženite dvije ili tri ili četiri. A jedna, isto tako na kraju ajeta kaže, jedno, dvije, tri ili četiri. Peta je znači šta? Haram i iđma stoji iza toga. Kogod sada kaže da peta može, razišao se sa iđmaom umeta. A poslanik se sam garantuje da se umet neće složiti nikada na zabludi. Što znači da budući da se desio iđma, zadovoljen je naš gospodar i upući nas naš poslanik da slijedimo iđma, a bit ćemo na pravom putu. Što znači ako od njega ostupimo, krenuli smo za svojim komentarom, krenuli smo za svojom strašću i svojim viđenjem. Sad vidimo na koji način iđma biva izvršarijata da se njega isto držimo i on je za nas dokaz, kao što su za nas dokaz Kur'an i sunnet. Četvrti, neka se ovo i razdoji, pa kaže glavni, osnovni i sporedni izvori šerijata. Pa se kaže da je osnovni šta, Kur'ani i sunnet. A onda kao pomoćni se spomenu iđma i kijas, a ne smeta. Znamo mi da je razlika između ovog i ovog, međutim jednog i drugog se držimo. E, četvrti je kijas kijas. Kijas, uporedba. Uporedba, analogija. Inače je široka tema. Da bi nam bio jasan, njegove zloupotrebe ima, pogrešnog shvatanja ima i tako da i bilo ga je uvijek. Zato kijas sav ne možemo razumjeti, zato ćemo samo navesti definiciju i možda neki primjer sada. A ako Bog da od vas bude se bavio dalje i istraživao islamsko znanje, Kijas je nešto široko i njegova upotreba se dešavala i pogrešna i ispravna. Nemojte pisati dok ne shvatite. Mi znamo da se ljudski život mijenja, da u njega ulaze neke nove stvari, nova imena, nove pojave, novi običaj i tako dalje. A Allahova vjera ostaje do sudnjega dana neće dolaziti novi poslanik, niti će se objavljivati nova knjiga. Znači, nova vjera neće biti. Što znači da mora biti u našoj vjeri dovoljno da riješi sve te probleme. Pa desit će se neka od pojava nema po njenom pitanju nikakve odredbe u Kur'anu i sunnetu. Ne spominje je. Međutim, ima druga koja je iste prirode pa je je šerijat zabranio ili odobrio. Pa tada prenosimo isti propis na nju, jer je ista, iste prirode kao i ona na što je zabranjeno. Na primjer, meselante. Mnogo je toga, ali recimo, ljudi su danas izmislili mnoga opojna pića. Ne spomenuo u Kur'anu zabranio, je zbog čega? Zbog štete u njemu, opojnosti u njemu. Tako što god dođe da opija i da je štetno, prenosimo isto, isti propis na njega, zabranjeno je. Ili na primjer, Želešanu kada zabranjuje kocku, kada zabranjuje strelice zagatane, kada zabranjuje alkohol, kaže da to vodi čemu? Ostavljanju namaza, ostavljanju zvikra, neprijateljstvu između ljudi. Što god vodi sada tome, kad vidiš da ljude vodi, recimo, glupa priča, neprijateljstvo između njih, mržnji, sporenju i prepirki, da li to onda Islam traži ili zabranjuje? Šta traži? Zabranjuje ili, ili traži, naređuje? zabranjuje. Zbog čega? Zbog toga što je zabranio alkohol jel, jer sije neprijateljstvo. Prema tome, ako među nas sije smijeh neprijateljstvo, ne smije biti tog smijeha. Jel, određeni smije u određenoj mjeri i tako dalje. Sve znači što ostavlja nam, vodi namazu, halas. To ti je put do ostavljanja Allahove naredbe. Taj je put odma šta? Zabranjen. Zbog suštine njegove. To je kijas. Znači imamo nešto se desilo, ne spominje ga Kur'an, ali spominje ono što je u naravi isto. Prema tome, Allah je zabranio ono zbog toga, e i ovo je isto, i njega Allah šanuhu zabranjuje. Kako neće doći i reći da droga nije haram jer je Allah nije spomenuo. Nije Allah spomenuo. Aj ga smatra halalom, šta biva? Izlazi iz vjere učenjaci, učenjaci tog stanovišta. Izlazi iz vjere. Zbog njegove štetnosti, zbog njegove uh, opojnosti i tako da. Napišite sada četiri kijas. A to je upoređivanje a to je upoređivanje mesele ili pitanja slučaja o kom nema propisa, mislimo u vjeri, jel? Evo, ako smo No, kriš bada vam van, mukin, eh, O kojoj nema propisa, sa elom. o kojoj ima propis. zbog njihove sličnosti. Primjer zabrana droge zbog zbog zabrane alkohola. Droga ili alkohol? Ako gledamo ovako, jel, opasnija izgleda droga. To zabranje, što znači da je ovo još prije zabranje. Postoji i to u fiku. Naprimjer... što znači kad se nešto krajnje navedi, navede, onda ono prije njega je preći. Razumijete? Tako isto ovo. Ako će što ono zabranjuje alkohol, a od čaše neće niko pamet izgubiti, a, a od ovolikno čušne droge će upropasti život svoj, ona je onda preča. A ne smeta u šerijatu, ne smeta u šerijatu što se ne spominje droga. Jer ima dovoljno dokaza da dođemo do jekina da je zabranjeno. Zbog u Kur'anu i, i ovih propisa fikskih. Napomena. Samo napomenite, a ako bude kasnije vremena, tome ćemo učiti. Ova četiri izvora, Kur'an, Sunnet, Iđma i Qiyas, Ulema je saglasna da, da, se uvažavaju i da su prihvaćeni. Postoje i drugi pomoćni izvori, oko njih ima nejedinstva razumilaženja. Tako samo da i napomenu, nećemo ih učiti jer nismo sad u tom stadiju, sad učimo samo osnovne crte vjeri. Ovo je put muslimana, ne morate pisati, ovo je put muslimana, ovo je zakon muslimana, zakon koji proizilazi iz Kur'ana, sunneta, koji je usaglašen džmaom i koji je uspoređen kijasom. Sve osim ovoga je batil, laž, neispravno, i mu'minu je vađib da ga zanijeće, da ga odbaci, da ga ne priznaje, da ga zamijeni Allahovim zakonom. Ovo je zakon kog je Allah Želešanuhu naredio robovima svim robovima. Naredio robovima svim robovima. Nije Allah Želešanuhu. Ne traži od bosanaca šerijat, a od japanaca nešto treće. Ne, ne, ne. Od svih robova, od svih ljudi. Ono što je Allah Đelešanu ostavio ljudima da e, slobodno oni rješavaju, da uređuju koliko će ulica, koliko će im traka imati e, njihovi putevi, kako će urediti prolazak, gdje će je zaustavljati, gdje će je skretati. To im je muba. Će li imati petorospretne ili jednospretni autobus? Međutim, ono gdje je Allah Đelešanu objavio hukm, propis iznad sedam nebesa, i učinio nešto naređenim ili učinio nešto zabranjenim, a zatim ljudi postupaju suprotno njim, tu nema ljudima ulaska. Ako neko se usudi i uđe, nema mu'minima puta niti odobrenja da ih slijede. Znači ono gdje je Kur'an, odnosno gdje je Islam odredio, pa nešto odobrio, odnosno naredio, zabranio i tako dalje, nema ljudima, svima ljudima ulaska i pristupa tu. A gdje nije riješio Kur'an, gdje im je ostavio da oni po svojoj volji kakve će kuće praviti, kako će ih pokrivati, kako će sobe raspoređivati. Islam im brani da imaju pašće u njoj, na primjer. I tu čovjek ne smije da strši. Da tako? Da ne imaju slike. Da ne čine u njemu taj i taj haram i tako ne. A ostale stvari Allah Želešanu im prepušta. Je izvora šerijata govorimo o ciljevima šerijata i šerijata. Allah Đelešanuhu je, pišite, Allah Đelešanuhu je propisao šerijat i učinio ga korisnim za pojedinca i društvo i odgovara njihovoj prirodi i potrebama odgovara njihovoj prirodi i potrebama. Prvi cilj šerijata je očuvanje vjere. Očuvanje vjere. Pa kako to, kako to vjera, kako to šerijat brani vjeru? Zbog vjere i njenog ustanovljavanja Allah je poslao poslanike i spustio knjige. Dalje u samim propisima vjere. Brani li se vjera? Svakako. Na primjer, kazna za odmetništvo. Ko istupi iz vjere, odmetne se od vjere, kazna je ubijstvo. Što znači da sa tom kaznom se čuva vjera, ne da se izvjeri ljudima e, može nestati stado ovaca, mogu ostati bez posla, mogu, mogu, ali ne smiju ostati bez vjere, jer odmah su ostali bez života. Po širijacu su odmah ostali bez života. Kaj je poslanik sa Ko promijeni vjeru? Misli se islam, ubijte ga. Znači bio je musliman i promijenuo se u nemuslimana, jalla, ne smije da bude ta fitna među ljudima. Da ljudi to smatraju normalnim i da im se to u domaći ne smije biti. To ne smije biti normalno u kod i prihvatljivo. Da se sruši kuća, maša Allah. Koliko nam je srušeno kuća? Evo nas, alhamdulillah. Ali da se sruši vjera, ta su svi bez glave. Svi su bez ponosa. To je primjer, znači, kako se... Pisali, zato je poslao poslanike, ispustio knjigu i propisao, na primjer, kaznu za odmetništvo. Kaznu za otpadništvo od vjeri. Očuvanje života. Tako je šerijat zabranio bespravno ubijstvo. Zato je islam zabranio bespravno ubijstvo. Mislimo ubijanje muslimana ili svakog drugog koji se ne smije ubiti zbog propisa vjeri. Zamislite društvo u kome život ne vrijedi. Ima li društava u kojima život ne vrijedi? Hmm. ga za što god hoćeš. Za dobru trgovinu, za dobru provođu trgovinu, Očuvanje i metka. Zabranio je, na primjer, šerijat krađu, sve vrste uzurpacije. Te propisao kaznu od sjecanja ruke kradljivcu. Ovo je se ko ruku, znal neko, do sada? Dova poslanika sa srlom. Ovo je kulis ne. Koliko? Kome iko? وفي هذا الزمن كم واحد عوقب بالسبب يعني شوف في عهد النبي يا يا. في سؤال أحسن من هذا كم يسرقون هم بضرائبهم ده موضوع Kako znači islam čovjeku ne uzima ništa od imetka, čuvamo ga. A koliko uzimaju ovi iz imetak? Ko kupi auto od otuda, pa se snađe za koju hiljadu, ovdje mora plat 5-6 hiljada. Mm. Pa mora stalno objavljati registraciju. Jel to Allah propisao? To je sve krađa je ljudski ime takav. A sve to rade, jel, radi reda i, i, dobrote, napretka. La ilaha illallah. Lažu. Tri, očuvanje pameti. لذلك حرموا كل ما يؤثر في العقل الخمر المخدرات Otuda je zabrani sve što oduzima pamet. Sve što oduzima pamet. Dr- Alkohol. في قوانين ال- الكافرين يقولوا اشرب كما تحب se brinu, recimo, Kjaferi o svojim, svom narodu? Jesu mu dozvolili u kući da krepa od pijenja? Jesu li? Pa zbog čega štiju? Zbog čega će tvoja televizija ako neće ljude odgajati na moralu, na hajru? Kažemo da Islam to brani između ostalog, razum. Je li u ljudskoj duši, i ljudskoj svijesti da je Bog jedan? E sad, nije li sav kafirski svijet ustao na rušenje te svijesti kod čovjeka? od mali nogu ga čine bez Boga, jel tako? Otkidaju vezu između njega i Boga. I šta još ovaj, ti koji vladaju svijetom? Cionisti? Nije li im cilj da čovjeka učine ludim totalno, povodljivim baš konja? Je li nije? Znači samo Allahov zakon čovjeku čuva između ostalog i razum. Pa gledamo čovjeka koji je naučen na haram, ne može ukrasti. Samo Allahov zakon, vraća, Drugi zakon ne može. Koji zakon može zabraniti pogled? Ajde, propišite zabranjen pogled pa, pa to provedite. <laughs> Čovjek pogleda ti ga u zatvoru. Ali Allahov zakon koji ide kroz akidu prije svega, može li da zabrani pogled? A. Ružnu misao, ogovaranje, hajde to zabrani drugim zakonom. A, Allahov zakon. Kako onda neće već, već, veće ovaj kriminale zabraniti? Kad je u da ti zabrani šta? Ružnu misao. Ružnu misao. Ružnu riješ u tajnosti kada čuješ samo ti i ovaj Allah Đelšanu prije svi. Ne može se znači uporediti. E, peto, očuvanje časti, znači dostojanstva i poroda. Zato je zabranio šerijat na primjer zina jer je zina poniženje zinaluk, blud jer je on poniženje za osobu koja ga čini i sav razvrat javni i tajni. Pa Imamo čast. Nije dovoljno reći čast. Čast zaslužuje od nas poseban ders da je osjetimo i objasnimo šta je čast. Čast je u islamu odmah poslije vjeri. Stavili smo gore vjeru prvu, jel? Pa smo onda otišli, ne znam, na, na život, jel? Prije života je čast. Jer se život daje da se očuva čast a ne daje se čas da se očuva šta? Život. Tako je po šerijatu. Ja, kćer, majka ili sestra hoda, vidio je se sve što se vidi u ukravi. Nema taj čovjek časti. Niti ima stida. Niti ima ljubomore. Tu je čast davno izgubila cijenu. I davno se može prodati za dinar. Da bi se Postigo dinar, proda se čast. Mi ako na sljedećem Kako je njihovo sad dejstvo opojno, jel? Allah je sa vezano za alkohol. Kaže, alkohol je bolest, a nije lijek. Bolest, a nije lijek. To jeste on, on prouzrokuje bolest, a ne, ne odganja i drugo, Allah vam nije učinio lijek onom što vam je zabranio. Ono što vam je zabranio. Pravilo znači da ono što je zabranjeno nema lijeka, lakše će ti mnogo. Moguće. E, Islam zabranio da se vidi od žena tijela išta, je li tako? E sad nemamo doktora ili nemamo ovaj, muslimanke da je sposobna da liječi tu bolest. Ili recimo da porodi ženu. Nemamo. će i ona i dijete. Čemo li ostaviti da umre? Ili smo tada primorani? Ili smo tada primorani? To je sad posebno poglavlje. Da li je to nužda? Da li je to nužda? Da li je nešto nužda ili nije, to treba da odredi doktor musliman. Doktor musliman, u čiju si vjeru siguran. Bol mora, šta ako ga ne upotrijebi, ima li nešto drugo? Ovo Ljekar zna da li je to nužda, da li se mora uraditi ili ne mora. Ja sam alhamdulillah. Muž u prisustvu, isto taj čovjek će uraditi samo ono što mora, neće otkrivat više nego treba, neće dozvoliti sebi ovaj, pošasti ili razmišljati o nečemu i šta ti Ders se fikha drugi da se malo podsjetimo onoga što smo radili na prvom neka nam neko kaže značenje šerijata izvore šerijata i ciljeve šerijata. Šta je Je subhanallah svačeno, krivo da što je u Kur'anu to je fard važim. Nije tako ima u Kur'anu nešto što što je mendub. A što je sunnet to je nešto dobrovoljno Eto, namiriše se malo i nakitiš, ako hoš, ako neš. Nije tako. Ima sunneta koji je fard, vađib. Ima farzova koji u Kur'anu uopšte ne ima. Na sunnetu su temeljem. Ko će nam navesti vađib, a sunnet je? Mislim, došlo je riječima poslanika, ali je vađib. Ovaj <clears throat> je ovaj, posle dva je Braća, bez, bez. Dobro, idem. Brat. Šta je dokaz sad? Pes. Duša se vrata, يا اخوة لو سمحتوا ما احد يتكلم بغير اذن حتى لا كذا بيتا من هذه تيروك مش هو طيب طيب قياس قياس قياس شو ذاتي قياس riječ je Tajib, tajib. Baš. Ako recimo kao na primjer droga i alkohol, nije navedeno mi u Kuranu i sunnetu pitanje oko droge, ali je navedeno u alkohol. Koji su ciljevi šarijata? Kod U ovoj medresi sve fekihija, nema, nema ahlul akide, akaidologa. Izgledi Male, ajde, ahsan men keda. il fiqhom da ahsan... Bolje, bolji ste u fiqhu nego u akidi, trebate znati još bolje sve. Kemen, kemen, kemen, kemen, 14. stranica Fikski propisi Moj Fikske odredbe Braćan, moj darač knjiga oko Čuvajte knjiga Na kraju, a? A, bismillah fikski propisi ili fikske odredbe. Pod fikhom se podrazumijevaju šerijatski propisi u islamu. Islamski učenjaci su ove propise podijelili na šest vrsta. Prva od njih je vađib ili fard, a to je ono što je naređeno da se radi, za čije izvršenje se zaslužuje nagrada, a za neizvršenje zaslužuje se kazna. Drugi je mendub, naredba koja se, koja se izvrši koja treba da se izvrši, ali nije stroga kao vađiv. Počinilac ima nagradu ako je učini, a ako je izostavi zaslužuje ukor. Primjer je, jel, naredba u Kur'anu da se zapiše dug. Evo to vam je primjer kako je propis u Kur'anu, ali nije šta. Najduži ajet u Kur'anu, ajet u Dejn, nam to naređuje. Ja je li da vidim, Samo faktu Kada kakav dug ili ugovor sklapate do roka, zapišite ga. Ali u praksi je Resul sallallahu to spustio na na ovaj deređu menduba jer je obavljao ugovore i odobravaju, a nije se zapisivalo. Često se zove i potvrđeni sunnet. Znači taj mendub se često zove i sunnemu mu Potvrđeni ili pritvrđeni sunnet. Treći propis je mustahab. Šta radi gori knjiga? Stavstvarullah, hajde. Koji nema knjiga u šas? Ili mi nema hoću kitab? Gdje su vam, gdje su vam? Hajde, hajde, hajde odmah knjiga. Turkiji ne imeli fi druž dol. hajde. Allahum ba'di kada ligi يجي من غير Ponesite knjige bez obzira da li bio taj ders ili ne. Jel, na, primjer, možemo na akidi raditi nešto gdje ćemo naći dokaz u Rijadu Salihinu. Znači, otvorite Rijadu Salihinu, pratite. Tako, koju god imate knjigu, ponesite je na svaki ders. Mustahab, preporučljivo djelo, lijepo djelo, koje ko uradi ima nagradu, a ako ga izostavi nema za to kaznu. Evo primjer je naveden, klanjanje dva rekiata prije akšamskog farza. Četvrti propis je mubah ili halal ili, dža, jel? Ono čime se ne zaslužuje nagrada ako se uradi, niti kazna ako se izostavi. Pet, mekruh. Mekruh je ono što je zabranjeno raditi, Znači, u osnovi je zabrana. Ali njegov počinilac ne zaslužuje kaznu. Ne zna mu se znači određena kazna. Iako je to djelo pokuđeno kod Allaha i suprotno je ponašanju koje je on propisao, kao što je, na primjer, mokrenje u zmijsku rupu, a na kruhe su također i odredili ima i nije jedan, nije jedan mekruh. I šesti, haram, a to je ono što je zabranjeno raditi i zašto slijedi kazna. A isto tako ako ga neko ne uradi slijedi nagrada. Haram je suprotan fardu, vađibu, kao što je mendub suprotan na kruhu. Kao što je mendub suprotan na kruhu. Shvatili ovo ili treba ponoviti. Braćo, kasnije ćete vi čuti u fetvi, na hutbi, napisano u tekstu, u razgovoru, u pitanju da ti neko kaže to je haram. To je, pita to i to, kaže to je haram. Ili kaže to je halal. Ili kaže to je džajz. Ili kaže to je mustahab. Ili kaže to je po propisima šerijata mendub. Ili to je vađib. Treba da znaš odmah šta ti je to. A vađib je najveći stepen naredbe od Allaha tabaraka. Allah učinio ga nama obaveznim. Zamislite kad neko vama kaže ko nad ima vlast, izlazi. Je li to obavezno? Ili kad ti kaže komandant, stražari, ili postroj se, ili dojdi, je li to obaveza? Tako Allah te barako da kaže, posti, naredba za sobom povlači šta? Obavezu. Kad kaže, klanjaj, vodi džihad, reci, ne reci, šuti, jedi, ne jedi, govori, ustegni se i tako dalje. Tako znači što god dođe u formi zapovjedi, to je vađiv. U Kur'anu i sunnetu, osim ako ga je drugi propis ublažio i spustio na, na stepen menduba ili čak kasnije dokinut recimo. A takvih slučajeva ima, ako bude učio u sulu, u bit će mu to jasno. Ovo je u sulu Ovo što smo govorili, izvor, izvor šerijata, ciljevi šerijata, fikski propisi, šerijska pravila, to je sve od usuli fikha od usule fikha, temelja fikha. Znači ovo nam je sada kao u kao u, u, la ilaha illallah, to nam je znati u fiku da je nešto važi. Pa kažeš, u namazu je to i to važi. Aha, nema namaza bez toga. U postu je to i to važi. Tako Tako kada upitamo šta je haram, ما رأيك لو لو نضرب مثال لكل هذا للحرام والحلال حتى يستقر عندهم Rekli smo da je vađib ili fard ono što je, što je naredno se radi i ako se ne uradi bit će se kažnjeno. Primjera imate koliko god hoćete. To su veliki, velike obaveze u islamu. Post, zekijat, hađ, džihad, dobročinstvo prema roditeljima i tako dalje. Ako ga uradimo, bit ćemo nagrađeni. Ako ga izostavimo, bit ćemo kažnjeni. To je važno. Mendub, to je ono što traži šerijat. Traži Kur'an ili sunnet. Ali, nije vađiv. Nije Ima Imate tih primjera. Od njih je klanjanje vitra, na primjer. Klanjanje vitra. Klanjanje sabavskog sunneta. To nisu fardovi. I ne mogu biti bi. Ali nisu ni tek takvi mustehabi, nego su oni potvrđeni sunet, odnosno mendubi. Zatim, mustehab. Mustehab je sve ono što hvali šerijat. Navodi. Navodi šerijat. Jel bez veze šerijat? Došao jednom do sudnjega dana i neće više dolazit. Ha? spomenuo u, u, u i nešto ajeta, našlo se spomen tog i tog dijela. Ako nije vađiv, ako nije mendub, onda je šta? Mustehab. Primjer mustehaba su skoro svi adabi i sunneti koji ne mogu doći do stepena čega menduba ili važiba. Kao što je misvak, kao što su e, na file sve, noćna, noćni, noćni namaz, duha namaz, e, sunnet, i kindijski sunnet, jacijski sunnet prije akšama i tako dalje. Mubah je halal ili džaiz. Nešto što je džaiz ili halal. Da sjedeš, mubah, je li nije? Da sjediš, da gledaš, da hodaš, da spavaš, da jedeš, da piješ, da posjetiš nekoga, nekoga koga nije vađi posjeti, na primjer, odeš. Mubah, Ovaj mubah, braćo, u osnovi je da nije ni naređen ni zabranjen. Ali kažu učenjaci, ako se uradi sa nijetom da se Allahu približimo, da će čovjek biti za njega nagrađen. Pa ako čovjek spava, spavanje mu je šta? Mubah, halal. Ali ako spava sa nijetom da bude čvrstu tijelu, jel? Priseban i, budnog oka, da bi dobro mogao, na primjer, gađati Allahove neprijatelje, onda mu je to od ta'ata. Onda mu je to od ta'ata i ibadeta, i ako to radi sa nijetom, da, da robuje Allahu i to mu ulazi u dobra djela. Iako je u osnovi halal, nije naređeno niti zabranjeno. Mekruh kazali smo, kao što je haram suprotan vađibu, tako je isto mekruh suprotan mendubu. Mendub ono što se traži, ali nije obavezno. Mekruh je isto tako ono što se brani, ali nije obavezno kao haram. Kao što mendub nije obavezan vađib. Na kruha ima isto tako mnogo. Na primjer, na kruh je e, sjeliti poslije jacije i spavati prije jacije. Spavati prije jacije i sjeliti osim u fikhu, čitanju, poučavanju tako dalje jacije. I haram, haram ne treba ni smijeti, on je jasan, možda najjasniji čak i od vađiva jasniji. To je ono što Allah tabaraka wa ta'ala najstrožije zabranjuje, kao što zabranjuje kamatu, kao što zabranjuje ponos roditeljima, ubijstvo, potvaru, zina, pijenje i tako dalje. Jesu li jasni ovi propisi? Oni su braćo, oni su abeceda u fikhu. križa na Osnovna fikska pravila. Fikski pačo ima inače puno u suju fiku, ali ovdje su neka navedena prema namjerama. Prvo znači pravilo da se dijela vrijednim I ovo je izvedeno iz hadisa Resula s.a.v. gdje kaže djela su prema namjerama, prema nijetima. Prema tome namjera nijet je faktor koji izdvaja ibadet od običaja i pravi razliku među ibadetima. Pa kad ti sa svojim nijetom da nijetiš akšam, to viš nije jacija. Nije da ćeš klanjati, akšam ga je razdvojio. Nijet je uvjetovan iskrenošću prema Allahu, koja će poteći sa njegova pravog mjesta iz čista srca. U tom smislu te se uvjetuje da nijet sa ibadetom u tačno određeno vrijeme. Ulema smatra nije čenje riječima novotarijom, to jest pri abdestu, pri postu, pri, pri namazu. Osim pri hađu i umri, gdje je navedeno od poslanika da se glasno kaže da se hoće hađ. Znači, šta ovo pravilo znači? Da, ako ti i obaviš namaz kako se obavlja, obaviš ga sa kijamom, sa seđdom, sa rukuom, sa kirajetom i tako dalje, ali ne nijetiš Allahovu nagradu, na primjer. Šerija odmah kaže, pravilo te prvo uči, ništa od toga. Što? Što ćeš dobiti od namaza ono što? Šta? Namjeravaš. Zato znači ova pravila dodajemo. Fih će nas naučiti kako ćemo obaviti namaz, jel Od nijeta do selama. Jel tako? Kako ćemo obaviti post, u kojim danima, kako, šta ga kvari, šta ga ne kvari, to nas uči fik. Međutim, ovo pravilo nam kaže, sve ti to moraš obaviti spoljašnje ispravno, međutim ne bude li nijeta da je to radi Allaha, neće ga Allah ni primiti. Bude li, primljeno je. Drugo pravilo. Sumnjom se ne potiskuje ubjeđenje. Ili drugačije je kazano, ubjeđenje ne prestati sa sumnjom. Navešemo to. Tako pa čovjek sumnja da je izgubio abdest ili nije, znači da je pod abdestom. Ako sumnja da li je uopšte uzeo abdest ili nije, znači da nije pod Primjer. Vi se sjećate. Doli vam šeitan, svesa da vas zamori u ibadetima. Da klanjate i kažete, da, da se vi riješite, da se vi odreknete ičega kod Allah i kažete, nemam ja od ništa. I ne imaš, hvala, ne nadaš se, i ne imaš. Jer ti ne nijetiš, ne očekuješ ništa. Neće ti ga Allah naturit, ne boj se. Treba da imaš nade ono što Allah Đelšanuhu uradiš da će imati lijepe posljedice, inša Allah. Zato čovjek koji kaže, sumnja, imam li abdest, ne imam li. Ta šta je sigurno? Pa kaže, siguran sam da sam abdestio jer sjećam se ima da bio s moje desne u E jesam li poslije toga izgubio abdest? Ne znam. Aha. Šta je sigurno? Da sam abdestio. A nije sigurno da sam izgubio abdest. Uzimam šta? Sigurnost, odbijam sumnju. I to u svemu, braćo. To u svemu. Koliko sam klanjao? Kaže, sigurno sam klanjao dva. Treći nisam. Sigurno je dva. Temeljiš na njemu. Ili obrnuto. Isto tako kolebanje oko avdesta. Znaš sigurno da si, ušao u nužni, jer si čekao iza toga, taj, to, to te ovaj, donilo jekin da si bio tu. Ali imaš običaj da se posle toga ali nisi sigurno da se abdesti. Znači imaš jekin da si učinio ono što, što prekida sve da si ga imao. Ali ne znaš jesi toga uzeo. Znači ovdje je sigurno da ne a nije sigurno da imaš, pa uzmeš sigurno nemaš. imaš. Razumijete? Znači kad dođe imam li, ne li, gledaš kad sam imao tada. Jeste sigurno da sam ga prekinuo? Izgubio? Nema, imam. I obratno. To je znači ono što naučavamo iz drugog pravila. Da sumnja ne potiskuje ubjeđenje. Šta je ubjeđenje? Sve dok ga ne potiskne šta? Ubjeđenje. Ubjeđenje, a ne su se pojavi kolebanje. Treće je pravilo, Teškoća zahtjeva olakšicu. je Allah kaže, Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate. U tom smislu vas olakša, olakš, olakšice daje na putovanju za vrijeme bolesti prilikom prisile za ili neznanja, ali sve to pod određenim uvjetima o kojima sad nećemo govoriti, nego znači ovo da tegoba traži olakšicu, pa musafir šerijat mu smanjuje. Imaš teškoće u životu, evo ti. Čovjek ne ima mogućnosti šta da, da da zekijat. Allah farz sa njega skida. Nema. Čovjek ne može ovi hađ. I nema za njega tog farda. Ima samo u vjerovanju i prihvatanju. A u izvršenju neće ga Allah neće tražiti od njega hađ. Ili čovjeku, čovjeku je Allah Žešanu oduzeo zdravlje. Pa ne može stajati. će sjedeći. Ne može sjediti, će ležeći. Ne može abdestiti, uzet će Tako da ne može tejemum ne abdest, će bez a i abdesta. Znači teškoća olakšava. Teže je u životu, lakše u šerijatu. Četvrto pravilo, štetu treba otkloniti. Ili, moglo bi se, moglo bi se ovaj drugačije, jer u arapskom jeziku kako ovo pravilo je navedeno, bolje mu je značenje, štete se otklanjaju Pravilo je znači da se štete šta? Otklanjaju. Jer se zove dararu tuzal. Štete se otklanjaju. Što znači? A osnova je hadise sula u hadisu nema štete niti se smije činiti. Nema štete i ne smije se nanositi. Za ovo pravilo su vezana naredna pravila. U nevolju su dozvoljene, zabranjene, sva nevolja se mora tačno procijeniti Znači moramo biti, imati dokaz da smo prinuđeni. E. Nemo se mora tačno procijeniti. Jedna šteta se ne otklanja drugom štetom. Pogotovo ne manja štetom štetom. Pogotovo ne manja šteta većom štetom ili za istu. Kad smo ovdje, kad smo ovdje ovaj, kod ovog pravila, da se štete ovo vam je najjači dokaz jači je Kur'an od njega i jači je sunnet od njega, ali je ovo najjasnije po pitanju duhana. Nema rasprave. Ovo vam je najjači dokaz. Kaže, šta ti je dokaz? Ja imam dokaz, da gdje je tebi dokaz? Šta je tebi dokaz? Meni je dokaz da šerijat, kad pitamo, ili tražiš sud šerijata? Jeste. E šerijat kaže, kad se nešto pojavi u ljudskom životu, hm? i gledamo ga, i sad cijenimo da li koristi ili šteti. Ako šteti, pravilo je da se otklanja. Jel tako? Šteti li? Ti mi kaži. Mada nisi stručan, jer stručni su ljudi potvrdili da šteti. Šta je sa njim? Šta kako šedija sudi? Da se zadrži, da se podrži, da se otkloni. Ovo pravilo je jedan od dokaza protiv ne samo njega, nego svega što je štetno i što smeta. Ovo vi peto i šesto sami pročitajte. mi prolazimo ako Bog da na ulazimo sada ovo iz usuli fika ovaj mali uvod je bio iz usuli fika usuli Fika je braćo znanje koje kad čovjek zna ne može ga oboriti niko ne može ga niko oboriti u Fika. evo su bili neki dijelovi u fika vidite koliko nam je samo ovo malo znanja vrijedi koliko smo odmah izašli na, na, na pravac aha Kur'an sunne Drugi zakoni to ne imaju. Odmah se. Zatim, šta je halal, šta je haram. E sad dolazimo tek do ibadeta. Kad govorimo o ibadetu, na prvom mjestu je namaz, jel tako? A namazu prethodi čistoća. A čistoća je otklanjanja nečistoća. Pa trebamo znati koje su to nečistoće da bismo i otklonili smo nečistoću koja je uvjet za namaz. 17. stranica čistoća. Voda i vrste vode. Voda ima više vrsta. Prva je čista s kojom se čistića. Jedan i čista i čistića. To je ona voda koja, se sama, koja je sama po sebi čista i kojom se postiže čistoća, to jeste čišćenje Poznata je kao općenita voda ili, ili voda uopšte, bez obzira da li se radi o ovoj vodi, kišnici, snijegu ili izvorskoj vodi. U ovu vrstu spada i ona voda koja je izmijenjena zbog dugog stajanja ili zbog miješanja sa nečim što je čisto, a ne može se odvojiti od vode išća ili zemlji. Druga vrsta vode je... A.